Masalah Al-Quds bukan hanya masalah bangsa Palestina dan bangsa Arab saja. Namun permasalahan bersama umat Islam dimanapun mereka berada. Di belahan bumi utara, selatan, timur dan juga barat. Al-Quds merupakan kiblat pertama umat Islam. Bumi tempat dilahirkannya Nabi-Nabi pilihan. Kota ketiga yang diberkahi dan dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala serta menjadi arna jihad di jalan Allah. Ini Al-Quds telah dicaplok Zionis Ramatullah alaih dan telah diahudikan terang-terangan, dibantai dan diusir. bertentang Al-Qudus Al-Aqsa Palestina Tanpa terdengar panggilan suci Menyerukan jiwa muslim sejati Tanpa terdengar panggilan suci Menyerukan jiwa muslim sejati Sambut semangat membebaskan negeri tanah bersada suci para nabi sambut semangat membebaskan negeri tanah bersada suci para nabi panggilan suci bebaskan negeri Palestina Palestina Yahudi bagai kerayang terus menjalin mimpi sabab untai aman kaum Yahudi bagai kera yang terus menjalin mimpi seolah kuasa kan kami bumi nanti ada pernah kan termiliki seolah kuasa kan kami bumi nanti ada pernah akan termiliki seolah kuasa kami bumi nanti ada pernah akan termiliki seolah kuasa kami bumi nanti ada pernah akan termiliki beralan bagai miliki negeri rantai kedustaan tegak terpampang Mengaku agung perkasa bakuhan Tentai kedustaan tegas terpampang Mengaku agung perkasa Tuhan, Tak pernah mengubah janji Ar-Rahman Telaknat Yahudi tiada ampunan Tak pernah mengubah janji Ar-Rahman Telaknat Yahudi tiada ampunan tak pernah mengubah janji Ar-Rahman Terlaknat Yahudi tiada ampunan Tak pernah mengubah janji Ar-Rahman Terlaknat Yahudi tiada ampunan Tumpas Yahudi Bebaskan negeri Al-Aqsa ini jantung Palestina kiblat pertama juanan mulia Al-Aqsa ini jantung Palestina kiblat pertama juanan mulia bagai jiwanan bebas dan merdeka bagi kudsi tak bolehkan terluka Bagai jiwa dan bebas dan merdeka Bagi kudsi tak bolehkan terluka Bagai jiwa dan bebas dan merdeka Bagi kudsi tak bolehkan terluka Bagai jiwa dan bebas dan merdeka bagi bagiku tak bolehkan terluka Al-Aqsa kuci tegaknya negeri Palestina, Palestina Tegaklah panggilan suci Menyarukan jiwa muslim sejati Datanglah terdengar panggilan suci Menyerukan jiwa muslim sejati sambut semangat membebaskan negeri tanah persada suci para nabi sambut semangat membebaskan negeri tanah persada suci para nabi panggilan suci bebaskan negeri Palestina para pantas ternodai Palestina negeri berkabastari Sehasta pun tak pantas ternodai Dan api jihad kan berkobar pasti Andai negeri ternista tercaci Dan api jihad kan berkobar pasti Andai negeri ternista tercaci Tetapi jihad kan berkobar pasti Andai negeri ternista tercaci Dan api jihad kan berkobar pasti Andai negeri ternista tercaci Melihat intifado mengguncang bumi Batu terlontar tangan-tangan kecil Senandung jihad dan patikan takbir Betu terlontar tangan-tangan kecil Senandung jihad dan patikan takbir Tiada pribadi yang bertopang tangan Hancurkan penzalim syahid tujuan Tiada pribadi yang bertopang tangan Hancurkan pezalim syahid tujuan Tiada pribadi yang bertopang tahan Hancurkan pezalim syahid tujuan Tiada pribadi yang bertopang tangan Hancurkan penzalim syahid tujuan Tertumpah darah di bumi Bentuk barisan berderap melangkah Hai mujahid ikhlas tuk ridho Allah Bentuk barisan berderap melangkah Hai mujahid ikhlas tuk ridho Allah Tiap langkahmu jadikanlah pasti Sejengkal Palestina terbebasi Tiap langkahmu jadikanlah pasti Sejengkal Palestina terbebasi tiap langkahmu jadikanlah pasti Sejengkal Palestina terbebasi tiap langkahmu jadikanlah pasti Sejengkal Palestina terbebasi majulah sambut panggilan suci Palestina Palestina ी तना पर सदा सूचि पाराणी समूह मम्बे वास्की तना पर me सूचि पाराणी पङ्गीलं सुचिवास्क Palestina